Bab 11. Sawijining dina Gusti Yesus ndedonga ana ing salah sawijining panggonan. Sawise rampung ana sekabat sing nyuwun pirsa, Gusti, mbok kula sami panjenengan murugi ndedonga. Kados dene Nabi Yohanes inggih murugi ndedonga murid-muridipun. Gusti Yesus nuli ngandika, "Menawa kowe padha ndedonga matur mengkene, Duh Rama, asma paduga ingkang suci mugi kaurmatan dening para manungsa sedaya lan peperintahan paduga mugi kelampahan wonten ing ngriki saben dinten kawula mugi paduga paringi rejeki ingkang kawula betahaken dosa kawula mugi paduga apunten sebab kawula inggih ngapunten saben tiang ingkang kalepatan dhateng kawula kawula mugi sami katebihaken saking panggoda. Gusti Yesus banjur ngandika marang para sekabate, "Saupama ing tengahmu ana wong sing bengi-bengi lunga menyang omahe kanca nila nembung, aku silih ana roti telung iji. Sebab kanca-kancaku sing beneri lelungan padha mampir ing omahku." Mongko aku ora duwe pangan kanggo nyuguh. saupama konco sing kok tekani mau muni mengkini aja gawi repotku lawangi wis dak kancing serta aku lan anak anakku kuis padha turu aku ora arep tangi lan menei apa-apa marang kue. banjur kepriye ngandelo senajan kue kui kancane wong mau ora arep tangi lan menei apa-apa marang kue. nanging mergo saka enggonmu ora duwe isin ngujek jaluk tulung. Wong mau bakal tangi lan menehi marang kowe apa sing kok jaluk. Mulane padha ilingo, yen kowe nyuwun bakal diparingi. Yen kowe golek bakal nemu. Yen kowe notok lawang bakal dibuka ake lawang. Sebab saben wong sing nyuwun bakal diparingi. Wong sing golek bakal nemu lan wong sing notok lawang bakal dibuka ake lawang. Yan ing antaramu ana sing duwe anak apa kelakon menehi ula marang anake sing jalu iwak utawa menehi kala jengking yen anake mau jalu endok Yan selagine kowe wong sing ala wae ngerti menehi barang sing becik marang anak-anakmu apa meneh ramamu ing swarga panjenengane mesti bakal maringake sang roh suci marang saben wong sing nyuwun sawijining dina Gusti Yesus nundung demit sing marakake wong dadi bisu. Bareng demiti wis metu wong mau wiwit caturan. Wong kabeh padha gumun. Nanging ana sawetara sing muni. Yesus kuwi enggone bisa nundung demit mergo diwenehi panguwasa dening Beelzebul, ratune para demit kabeh. Uga ana wong liyane sing padha nyoba marang Gusti Yesus. wong-wong mau padha nyuwun supaya Gusti Yesus gawe mujizat saka swarga. Nanging Gusti Yesus pirsa karpe wong-wong mau, mulane banjur ngandika, yen ing sajrone negara ana dredah, negarane mesti ora bisa lestari lan brayat sing cerah bakal bubra. Menawa ing negarane iblis ana dredah ing antarane iblis siji karo sijine, kepriye bisane negara mau lestari kuwi kondo yen anggonku nundungi demit kuwi merga saka panguasane PLC Sibul yen mengkono para muridmu kuwi oleh padha nundungi demit nganggo panguasani sopo. para muridmu dhewe wis padha mbuktekake yen panamemu kuwi salah menawa aku nundung demit ora merga saka panguasani PLC Sibul nanging merga saka panguasani Gusti Allah. Kuwi mretandani yen peprintahani Allah wis ana ing tengahmu. Yen ana wong rusa sing jaga omahe nganggo gaman sapepaki, parang barange kabeh bakal aman. Nanging yen ketekan wong sing luwih rusa, sing nempuh lan ngalahake dheweke, kegamane kabeh sing diandelake bakal dirampas. lan barang darpee dijarah raya sarta diedum-edum. Sopo sing orang rujui aku, kui ateges nglawan marang aku. Lan sing sopo orang lagi, bareng karo aku, kui dadi mbuyarake. lagi. menawa ana demit wis metu saka wong. Demit mau nuli miter-miter ing bumi sing cengkar, golek papan kanggo ngaso. Yen demit mau ora oleh papan sing mengkono, banjur ngunandika, "Becike aku dak bali menyang omah sing dak tinggal. Dadine demit kuwi nuli mbaleni omah mau." Lan weruh yen omah mau wis diresiki lan ditata rapi. Demit mau banjur lunga maneh ngundangi kancane Demit pituliane. Sing luweh ala ketimbang karo dheweke. Demit-demit kuwi banjur padha manggon bebarengan ana ing wong mau. Usana wong mau alane ngungkuli dek biyen nalika isih dileboni Demit siji. Sawise Gusti Yesus mungkasi pangandikane mau, nuli ana wong wadon saka ing antarane wong akeh mau ngowo. Bekjo tiang istri ingkang lairaken, lan sepi panjenengan. Nanging Gusti Yesus ngandika, sing bekjo kuwi wong sing padha ngrungokake sarta nggatekake pangendikane Allah. Naliko isi dirubung dening wong akeh Gusti Yesus ngandika Wong-wong iki dasar wong ala saiki padha nyuwun pretanda mujizat nanging ora bakal padha kaparingan kejaba mung pretandane Nabi Yunus kaya dene Nabi Yunus enggone dadi pretanda tumrape wong ing kutha Niniwe Semono uga putrane manungsa iya bakal dadi pretanda tumrap wong-wong iki. besok ing tinani kustialah ngadili para manungso. Ratu putri saka ing tanah kidul, bakal maju, lan gugadosane wong-wong iki. Sebab ratu kuwi wis rawuh saka pojok ing bumi, saprelu ngrungokake kawicaksanane Sang Prabu Sulaiman, mongko ilingo, sing ana ing kene iki ngungkuli Sang Prabu Sulaiman. besok ing tinane Gustilah ngadili para manungsa para wargane kutha niniwe bakal maju gugat dosane wong iki sebab nalika para wargane kutha niniwe mau padha ngrungu pangantikane Allah sing diwedharake dening Nabi Yunus wong-wong mau nuli padha mretobat ngretiya sing ana ing kene iki ngungkuli Nabi Yunus ora ana wong sing nyumedian, banjur diselehake ana ing panggonan sing delik utawa nutupi tian mau nganggo panci nanging tian mau bakal diselehake ana ing ajuk-ajuk supaya madangi wong-wong sing ana ing omah kono mripat kuwi kena diupamaake dianing awak yen mripatmu waras awakmu sakujur padang jinglang nanging yen mripatmu blawur awakmu sakujur iyo banjur dadi peteng. Mulane padha ngati atiyo, supaya pepadang sing ana ing awakmu kuwi aja dadi peteng. Yen awakmu kapadangan lan ora ana sedidik-didik sing peteng, awakmu sakujur iyo nuli bakal dadi padang jinglang. Padha kaya yen kowe kapadangan dening cahyaning lampu. parang wis rampung enggoni memulang. Gusti Yesus banjur tiaturi dahar ana ing omahe wong Farisi. Panjenengane nuli tindak mrono sarta dahar ing kono. Wong Farisi mau gumun banget nalika weruh Gusti Yesus dahar tanpa wiji asto dhisik. Mulane Gusti Yesus ngandika, "Kowe wong Farisi padha kulino ngasai jabane mangkok lan piring." nanging ing jerone atimu kebak gagasan ngrodo pekso lan piolo. Kowe wong bodho. Gusti Allah sing nitahake sisih njaba. Apa iya ora nitahake sisih jero uga? Isining mangkok lan piringmu kuwi sing kudu kok wenehake marang wong miskin. Srana mengkono kowe bakal dadi resik sakabeh. Ciloko kowe wong Farisi. awit prosepuluhane asile tanduranmu selasih. Inggu, lan sarupaning janganan kok bayar, nanging podong lirwaake keadilan lan katresnan. Mongko kuwi sing kudune kok disikake, tanpa nglirwakake sing liya liyane mau. Cilaka kowe wong Farisi. Ana ing sinagoge kowe padha seneng lungguh ngarep papan sing disediakake kanggo wong penting. lan kue seneng diurmati dene wong ana ing pasar-pasar. Ciloko kue, kue kui kaya kuburan sing tanpa tenger, sing diidak-idak dening wong, merga orang reti yen kui kuburan. Ana wong ulama sing matur marang Gusti Yesus, "Guru, pangandika panjenengan ingkang mekaten menika ugi ngremehaken dhateng golongan kula?" Dawuh Gusti Yesus, Koe para ulama, koe uga wong cilaka. Koe ngemotake momotan sing abot ana ing pundake wong. Momotan sing koe dhewe emoh ndumuk. Senajan mung nganggo drijimu wae. Cilaka koe. Koe padha mbangun pesareane para nabi sing dek biyen disedani tening para leluhurmu dhewe. Dadi srana mengkono koe ngakoni yen kowe nyarujuki apa sing dilakoni dening para leluhurmu sebab iya pancen leluhurmu kuwi sing mateni para nabi mau lan kowe sing bangun pesareane awit saka kawicaksanane Gusti Allah ngandika aku bakal ngutus nabi-nabi lan rasul-rasulku saweneh ana sing bakal dipateni lan liyane meneh bakal ana sing diguyo-guyo ngandelo Ketie para nabi sing wis kawutahake wiwit nalika bumi katitahake. Iyo wit saka Abil nganti getie Zakaria sing dipateni ana ing antarane mespeh lan pedalaman suci. Kuwi kabeh bakal katempuhake marang golongane wong Farisi lan para ahli turet iki. Cilaka koe para ulama, kowe padha nyekel kuncining kawruh bab turet nanging kowe dhewe padha ora ngestokake dawe turet mau malah wong sing kepingin weruh isining turet sing sanyatane padha kok alang-alangi bareng Gustistus tindak saka kono para ulama lan wong farisi mau padha nafsu banget lan padha ngolo-olo marang Gusti Yesus. Sawise kuwi wong-wong mau padha goleki kesalahane Gusti Yesus. srana ngajokake pitakonan pirang-pirang bab perkara rupa-rupa. Wong-wong mau padha nasditekake pangandikane Gusti Yesus supaya bisa krungu yen ana tembunge Gusti Yesus sing kena digawe dadaan kanggo nyekel panjenengane.